Рәббіміз бұл күнді тәк бір тәсбих етеміз, Аллах разы қиліш тұр, пәкәт біздің нетеміз, Құбыл қылғын Рәббіміз, Ақса бізнің қиніміз, Алдыңда біз тәйяр біз, Бүгін құрбан нетеміз. Рәббімізге бұл күнді тәк бір тәсбих етеміз, Аллах разы қиліш тұр, пәкәт біздің нетеміз, Құбыл қылғын Рәббіміз, Ақса бізнің қиніміз, neyimiz Aldığında biz tayyar biz Bugün kurban neytimiz Hoş mübarek müminler Bugün kurban neytimiz Bu tağlardan sizlerge Tebrik salam eytimiz Tekbir yarab her yerde Atigende seherde yitip geldi mübarek Bugün kurban neytimiz Rabbimiz dünya bu gündə Təkbir təsbih eytimiz Allah razı qilishdur Fəqət biznin niyetimiz Qubul qılgın Rabbimiz Aqsa biznin qinimiz Aldında biz tayyar biz Bugün qurban niyetimiz İbrahimdin bizlərgə sünnət bo'lib qolgan kun Ataq oğul Allahqa qurbanlıqa mağan kun Vidaleşiş nutxili Rasul miras qılgan kun Bugün ين أشو مبارك ما يرم قربان إتيلي Ezber tesbih etimiz Allah razı qilishdur Fakat bizning niyetimiz Bulgun qilgan Rabbimiz Aqsa bizning qinimiz Oldinga biz tayyor biz Bugun qurban etimiz Payg'ambarlar izidin davom qilib molar biz Atab jonni biz mu ham qurbonlikqa tayyormiz Tarixini bu kunni biz haqiqiy bilganmiz Iblis bo'lgan noumid et bir gün kurban edimiz Rabbimiz yaz o günde tekbir tesbih eytimiz Allah razı qilishdir faqat bizning niyatimiz Qurban qilgin Rabbimiz Afsa bizning qinimiz Aldında biz tayyor biz Bugün kurban niyatimiz Tebriklaymiz bu günni qilib canni qurbanlik Mayda kerib oqlarga qilib Rabbga taqvolik Bo'lmas bugun kufr Kırgan hiçbir yerde aramlık Kafirlarga dur Bugün kurban itimiz Bulmaz bugün kufirga Hiçbir yerde aramlık Kafirlarga dur Bugün kurban itimiz bizga bu kunda takbir tasbih aytimiz alloh rozi qilishdir faqat bizning niyatimiz qubul qilgan rabbimiz oqsa bizning qiynimiz oldinda biz tayyormiz bugun qurbon niyatimiz biz tayyormiz bugun qurbon niyatimiz